Miers, iekšējā bagātība. Meditējot un lūdzoties no rīta, jūtiet, ka gūstat patiesu bagātību, mieru. Kā glabājat kabatā naudu, varat glabāt mieru savā sirdī. Ar naudas spēku jūs varat nopirkt visu, ko vēlaties. Arī garīgais spēks, ko gūstat no lūkšanas un meditācijas, ir reāls spēks. Kad cilvēki strīdas, cīnās vai rīkojas nedievišķi, vienkārši izceliet to iekšējo mieru un līdzsvaru, ko glabājat sirdī. Vēlreiz sevi uzlādējiet ar iekšējo mieru. Iekšējā miera spēks ir bez gala pārāks un reālāks par jebkuru ārēju traucēkli, ko iespējams radīt uz zemes. Jūsu iekšējais miers var itin viegli apslāpēt citu cilvēku radīto aizkaitinājumu. Parasti jūs neiet skriet vai vingrot tūlīt pēc maltītes. Arī saņemot ko garīgu, mieru, gaismu vai svētlaimi, kādu laiku ir jābūt rāmam un klusam. Pirms notikusi asimilācija, pilnīgi iespējams, ka gūtais miers izzudīs. Bet tiklīdz tas būs uzņemts, tas kļūs par daļu no jūsu esības, un jūs to nekad nepazaudēsiet. Arī saskārsme ar cilvēkiem, kas praktizē garīgumu un regulāri meditē, palīdzēs jums asimilēt sevī mieru. Rāmi, lēni, padari prātu klusu, lai miera balodis vītu tur ligstu.